4.6 Pois xa temos a seguinte persoa que nos vai a, a falar precisamente do que nosotros queremos que mm, de viaxes especiais e, e interesantísimos. Xoan Arco da Bella, temos ao lado do outro, outro lado do fio telefónico. Moi boa tarde, Xoan. Boa tarde. Como estamos, ben? Ben, ben, gracias a Deus aquí. Eh, sentimos a, a, a ausencia de, de, de Armando que hoxe sigue un poquinho delicado, pero pero bueno, aquí continuamos adiante con o noso programa. Por certo, convidáronos de, da feira do, do viño de, do Ribeiro para ir a participar, que quere decirse que se si ti te, eh, queres achegarte ali do 1 do 1 4 de, de, de maio, parece ser que estás convidado que estamos alá o que faga falta. Ti despois chámame eh, Radio Cornellá sempre en Galicia vai estar. Non sei se sou a persona máis adecuada. Moi ben, moi ben. Ah, pois a, a representar a, con... eh, eh, ali estaremos, eh, faremos fotos, eh, Moi eh, ben, eh, moi, moi ben, eh, pois. Eh, Pois a concelleira de Cultura díxonos eso, que si queremos, si, si, si, si, si temos alguén que, que, que, que vai a, a, a, xa che facilitarei o teléfono precisamente desa concelleira por si, a, por si queres achegarte, eh? non, non é obligación. Eh, eh, non é obligación, non. Eh, se a nós nos invitan o programa se non pode ti que eres o jefe, tendrá que ir segundo, se non habrá que montar un, un jefe de comunicación un creadores, do outro, ou o que sea. E, bueno, eu pro, prometo ese día levar os pelos ben niños, que non se me miro moitas greñas, <laughs> por, por a imagen, non? polo que dirán, a ver se dirán, ah, mira, mira, pues, pois eh, Radio Cornellá que mandou e aí un tipo con as greñas de miedo e levarei chaqueta americana e todo disfrazarémonos de ser humano Vale, vale. Bueno, pois nada, eu eh, era comunicarche eso en realidad. Ainda non puiden falar co co co, co, da Dega, mm, pues, pero que, ah, estará ali. Ter... Estará ali seguro. seguro, seguro, seguro. Bueno, sí, un sitio eh, a, a, a Dega de, do Arco da Vella, do, Arco da Vella, claro, o Arco claro, da Vella. Claro. E, e a unha última cousa que outro día me quedei, tú sabes cal é o meu nome de pila, o nome que teño no DNI, fíjate que casualidades da vida. Sí. A mí, todo mundo me chama Xoan. Bueno, teñenme chamado da vida outras cousas que me, me chaman, porque por anos, os anos eh, van eh, creando unha historia a veces, pois... Pues, dices, An anécdotas, anécdotas, sí, sí. Claro, ah, pois o meu nome é Eladio tamén. Tamén? Carai. Tamén, Eladio Xuan, Eladio Xuan. Ah, claro que... Ante... O de Xuan é real, da casa, os vecinos, todo o mundo me chaman Eladio. Houve un tiempo que estaba comprometido socialmente, eh, desde o lado bueno, ponindo de voz as causas máis perdidas e aí me teñen chamado outras cousas moito máis fuertes <laughs> sí, sí, sí. pero eh, eh, sí, aí estaremos, non te preocupes bueno, bueno eu xa marco no, no calendario ah, eh? ademais, bueno, porque é un sitio interesante para aí que sempre eh, nesa zona hai moito patrimonio, moita cultura, claro. hai algas termais que ali que podes tamén meterte de remollo por aquela zona. Sí, sí, sí, sí. de, de, eso nos, de, de eso nos falou precisamente a, a concelleira de que para poder eh, eh, disfrutar tamén despois dunha boa de, de, despois de, de disfrutar do viño da gastronomía pois pódese achegar un ali as, as termas que que, claro. que, que seica reaniman a un eh, o metes de remollo ali eh, eh, eh, eh, eh, bueno, hoxe tamén do, do sitio que, que pretendía falar, se se pode falar. Claro, eh, claro. Eh, pa eso, ahora, pa, ahora pa eso pa estamos. estamos falamos del odio, ¿no? Hmm. Entonces, ali ah, hai hai un balneario xe, moi importante, un balneario que Señor, que señorial, señorial, sí, sí, sí. Eh, o xento, antes, pero que fai os anos, pero antes, ele había unhas pozas no río Caldo, sí. eh, e barro e te metías ali, pero tamén había unha poza que era un cuadrado de cantería con uns vestuarios e tal, e te metías ali de remollo, había unha señora que eh, por limpiar os vestuarios e tal, que como unha cantidad simbólica, mellor non chegaba aquí, ni daquela valía, non había euro, que carajo iba a haber euro. Claro. Era, eran 50 pesetas que botaba Selina por, para, para o mantenimento daqueles, daqueles cidadãos. Entón, eu que non xa non agradeço as cousas, resulta que eu tiño a contratura na espalda e foi de límite de trenco. Sí. E, e entón non me tiñe remedio, as eh. tenía mi a tocar por aí pola parte máis alejada onde salía a auga quente. Hmm. E estaba de pelo, a, a, a cobra, era un día de frío, como non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, E dixo, vai, Dios mío, xa non me levanto, eu acabo de romper tanto, congratulei de todo. E tú queres saber que cando salín eu estaba que... Novo. Unha clica que, que se me había descontraturado, que era lumbalgia, que tiña pela... Se, sí, se que foi, foi medicina. Medicina, curou, curou. Curada, ahora xa non existe eso. Bueno, existen aí... Eh, a legal, porque que manantiales más aburridos era que el está en una hora y un bañado que hay que pagar daquelas 50 pesetas ou o se o mellor ponamos que serían dos euros, pois cobran bastante máis e o mangan para dito, non? claro, que pasa que non vai que peleado e pois unha tumbona e tal, Moi ben. En fin, estuvamos en este día, fomos a varios sitios, non? A verdade é que nos invitaron, estuvamos tamén a Forra do Sudo, porque ahora resulta que esos minerais que les chaman raros tamén e que, que falan na televisión, sí, non? Sí, sí, sí. Falta, pois, pues, pois descubriron que en Galicia eh, hai tamén moito litio, moito deses minerales que teñen nome raros, eh, e bueno, claro, ne, nos sitios grandes é doado eh, eh, facer presión, non? Como para a xente para evitar unha barbaridade de que tira unha montaña. Claro, claro, donde no hay eh, unha, eh, pueblos de 20, 30, 60 vecinos, son dos generosos, ¿no? tirando por arriba, pues, ahora también nos invitaron, o hasta incluso nos permitiron, e, e eh, a eh, mellor eu conta aquí, que no sei se é o espacio adecuado, pero sentí que nas túas redes sociales ti que también eh, participas de alguna cosa, se podes contar ahí de que non podemos destragar os nosos montes que a nosa natureza e claro, é verdade claro, dice, claro, claro. É, verdade que dice a xente do común a que quedou exija outra que retornou exijou población moita xente xove que emprenderon algo de ganadería de texto e non sei que e que deixan que ahora eh, hectáreas e hectáreas onde les teñen a súa ganadería e, porque mm. vende unha empresa inglesa, que era neste caso, é eh, que ten os dereitos, e como parece ser que lá en, en Europa dixeron que este é un monte estratégico mm. que pretende eh, é doloroso, é eh, difícil, é que aquí non, non, é, non somos capaces de congregar miles de personas, é dicir, aquí no centro cultural había unhas 200 algo personas, e ustedes non chegan a 50 vecinos, Uh, eles teñen un poder de convocatoria brutal, non? Bueno, pois mira, Dime, agora ahora vas, nos a falar da última visita logo entón que ou do, do que elixiche para, para este programa de hoxe, non? Pois mira, vamos a falar de un dos sitios que, bueno, eh, dicen que máxicos, que hai eh, aparición de, de, de un, un fantasma, non? Eh, conhecido como Marretiño. Ah! xa, xa sei un, un, un correspondente que diñamos ali precisamente que foi alcalde de, de, de, de Lobios concretamente a, a Xosé Lamela falounos precisamente dese lugar da, do, do, do, do, dun lugar que, que ademais el eh, tiña moitísimo coñecemento de, de investigacións que fixo sobre el vasnos a falar dun lugar extraordinario un lugar que el mencionaba moitas veces non que, que ten moito que ver co, coa escusalla non? quizás en un lugar, bueno, no, no hai ninguna aldea, pero es decir que es una casa. ¿no? Sí, sí, es una casa en ruinas casi, ¿no? A ver, a, a obra exterior, ¿no? eh, conservase, aparte era una casa de ser muy bien feita, de, de categoría, ¿no? De cantería, sí, sí, sí. Y más que hay envidia vídeo, por aí tamén eu, falando da hospitalia, un notas un pouco fixas da obra, había casos. Bueno, eh, esto queda eh, en Manín, Manín é a parroquia esta del Lobi, en primeiro lugar, con Portela e Lugueiro, tamén eh, moi pertinho, moi pertinho, eh, se for o ano pasado podíamos escutar a excursión que tamén eh, se ve eh, eh, no embarque de Indoso a Pedro que estuve descoberto facía 30 tantos anos para traballar en México, nesta zona é, é pegadiño a fronteira de, de Portugal. De Portugal, claro, é Raya concretamente, sí, sí. Bueno, a Rayán, a Rayán. Eh, entonces contan, contan que cando se fixo eso, de pliego, o sei, tiña moitas propiedades de terra, eso, como asesorables, estas de envergadura, que vemos por Galiza, e que contrataba eh, man de obra en sí. Portugal. Sí. O curioso é que moitos non voltaba nunca a Portugal. e deu claro que, que parece ser que o propietario non pagaba o xornaleiro e os facía desaparecer. Eso é o que dice a, a lenda. Eu, eu me nego porque os galegos sempre son xento moi legal de que fora sincero, bueno, é otimista la tradición a lo de Chávez, vamos a galegos buscando din algo algo la la ¿no? sí. cuestión de que los días de lúa sea, pues ahí se ve un encantamiento. Y mm. de de hecho como programas de televisión de estos que van a estar que están estudios de, parapsicología de, energía, energías de estas cosas que eh, no entiendo, pero que eh, tiveram aí até, aparecendo isso, também talvez perceber um fraude, um fraude é duas mulheres. Sempre repito que duas mulheres que se aparecem no encantamento. Né? E, claro, para ir, eh, para ir para arriba, para a aldeia sí. eh, Ludeiro, hay que pasar no, a carretera pasa ao lado. Claro. Bueno, separado ahora, pero e daquela había que ir pegado a parede da quizadas. E ali, pois, moita xente tiña medo a segura, a segura, porque tamén me dixo un vecino de Lugueiro, falei con él, e me dixo, oh, nunca vi, teño pasado o home, bueno, Lugueiro está prácticamente deshabitado agora. Sí. Eu nunca vi, pero tiña un un pedían un primo dele, ademais, era un home cabal, dicían o carpinteiro, un home serio, responsable, non era un home deste de andar a dicir o que non é, e aquel home e, ten chegado varias veces despavorido a casa, que ele miraba o encantamento e o home pues, chegaba casi, verdad, e, cando un se fai da parte da baixa de todo. Entón, eh, é o home de crianças de crianças. Eu tinha, tinha, tinha. É claro, incluso, de que eu tinha uns terrenos, tinha um terreno que pegava, eu eh, tinha, deve sair um terreno ali com um pinheiro, efetivamente tem um quinal. Não, vai, os terrenos ainda estão um quinal desse que estão a consumir, isso é meu. Eu não vou ali por nada. ele tal um dia, de tal falta, tenho que vender os pinos, que dá o madeireiro, pero ali não vou a nada. porque el primo de él aseguraba de que él no se quería meter a cuenta de que, de que aparece, ¿no? El edificio, como que sea enorme, parece una edificación de, de... Como yo me quedo corto, pero pongo 500 metros cuadrados y te digo, que dar quedar corto. Ajá. Cada andar edifica 500 metros quadrados de superficie. Además, tinha carnicería, a obra de carnicería, é unhas balconadas. Eh, a casa tipo forte, não? O sea, hasta incluso en algunos sitios son troneras, de, poder eh, defender, não? O, o sitio, ¿no? Así. E foi unha balconada hacia a parte que daría o río, impresionante, impresionante de unha cantería, e y, y, y dentro, a entrar, chama atención que hai un patio enorme, un patio enorme, eh, do que decían que a importancia dunha casa é que os carros que quedan poden dar volta de un tirón e maniobrar dentro do patio. Non sei, sei. Eso é o que daba categoría a casa, se, ¿eh? claro. se mantenaba o carro, o carruaje dentro, sí, sí. o volto, as caballerías, sen, sen pero andar, dale para allá, para allá, para acá. Como cuando apartamos un coche, si tenía que una fase de categoría, donde por ahí los carros debían dar vuelta perfectamente. Yo creo que si metemos eso, un autobús daría vuelta dentro de los parques. Caray, caray. eh, grande extensión logo, logo do montón, a verdade que sí. A Magua hai que a Magua teño entendido, o, o, así nos comentaba eh, Xosé Lamera no seu momento, que, que os herdeiros, os donos deso son son varios varias persoas, e non se poñen de acordo para poder eh, non sei por o mellor restablecelo como unha cousa interesante e importante para a propia po, mm, po, poboación, non? Houve varios intentos de intentar reconvertir eso, bueno, por unha parte para un, un museo etnográfico tamén para un establecimiento claro. eh, o, o, cultural, o, vamos. Mismo tamén, ou hai cintos defeitos, o, o último propietario que tuvo, que, eh, bueno, foi un vecino de Padrón, mm. que fixo fortuna, cando non venía a 100 cúmpeles. Mm. Ah. E se a e de baita, en herencia óptica. ¿no? Pero un gostillo, me imagino, tampoco era una cosa tan grave que deben de pelear por los capitales un donde se vendaba parte. Mm. La Bueno, ahí resulta que eh, por motivos, me imagino, de no pagar, de no pagar, el 75% quedó en manos de Estado. Esto fue no año ah, 1831, que el el último propietario, o de, de, de, de padrón. eu o outro, supoño que alguén o tendrá custodiado esa parte. Pero claro, e agora como facemos eh, para o Estado Seda, un propietario ¿verdad? que se aproveitará da coyuntura porque o mellor non é unha ONG é o tema estoico aí que é impresionante, non? entón aí, eh, os recursos que pode ter é eh, grandes, grandes que son sitios un atractivo turístico. Eh, e poñelos de acordo tamén para poder adquirilo é difícil, la verdade é que... Me temo que a mellor é máis fácil convencer o, mar, o, o marroquino o, o, encantamento que cando hai un capital de que quedou sin repartir hai máis de 100 anos. Claro, claro, claro. E que a saber eh, cantos herederos é, porque eu sei de alguén e tamén que se comprar un palacete para facer un centro cultural, social, nun lugar, había eh, paisanos eh, mortos, sin testar, daban de polas ruínas unha barbaridade, pero había que conseguir firmar a non sei tantas ducias de netos, bisnetos, e non sei que, e sacou o palacete, eh, entonces acousou, pero, eh, a historia é deste encantamento que, que paga sen haber eh, a entrar no pajo chama moitísima atención non? cando sí. vas a non, como tens que rodealo para entrar para canto o camiño discorría de outra maneira vos vas a encontrar cunha entrada grande noble, un patio astroso cunhas columnas que aguantaban a de cual piso eran de vida, de madeira eh, como eran antes non? había sí, había, sí, sí, sí, sí. Para, paredes do edifício e à direita encontramos uma capela, uma capela dedicada a San José, que chama a atenção porque tem uma, o altar pétreo, verdade? Só não quedam figuras. Bem, ali alguém queda porque sempre, às vezes que tu, sempre há umas velas, sempre há alguma figurinha de um Cristo, de algum... Eh, esta última vez había uma da Virgen de Fátima, não? De gente que, bueno, alguém vai ali a pon velas, não? Eh, eh, eh, entonces chama atención a envergadura da, da capela tamén, o sea que foi un sitio de, de, de que cada máis de ser un espacio de construcción protestante fortificada de, de haber algún culto porque ademais ten acceso dende o exterior en algún momento debeuse de, debía ser abrido ao público para ter misas, celebracións puntuales, non? e, e tamén tiña acceso desde dentro, se a porta desde dentro do, do parque se estuvera eh, cerrada, non? Claro, claro, sí, sí, sí. Bueno, é eh, unha, unha historia fantástica e ademais un, unha edificación fabulosa que, que, que, que fuches a visitar e que ademais disfrutaxe tamén facendo algunha foto, non? Se, algún vídeo por aí tes, non? Eh, sí, e ademais, eh, bueno, eh, eu a veces, cando vou por aí, a veces, que agora xos días son largos, pero hai que aproveitar moito día, non? Claro, claro, claro. O, eh, é caro, eh, hai que aproveitar o día para traballar, eh, cando vou de foto, moita xente, ai, como te divertes cando vamos sobre... Non, eu non me divierto, eu vou traballar. Ademais, sí, sí, traballar sí. para mí, para o meu blog, para os meus seguidores, para Radio Cornellá, para sempre en Galicia e para quen solicitud, no? Claro, o sea, claro, claro. Bueno, escoita, ¿eh? pero pero tamén tamén tamén aproveitas para disfrutar da, da gastronomía interna, ¿no? non? Ah, eh, Cuidado, ali que cuento que teño na carretera que vai a Portela de Ome. Sí. Con verdad? Claro, a máis además con, con restos con restos arqueolóxicos extraordinarios, non? Sí, sí, Pero aí é unha panadería. Sí. Eu non me acordo, pero preguntando a calquera, hai unha panadería, compañero, que lle pides a, empanada que... Que fan ali, de, de cachena. Oye, mira, eu quería hacer a empanada desta que... Desta, empanada da que se... Dos recordos de cando era neno, de cando eh, a facían os pais na casa, na cocina de leña, no forno, no forno digo. de pedra. E eh, fai unhas empanadas, compañero, <laughs> da igual a que pido non ah, che recomendo nada. Eh, pide de bacalao, de carne, de, do que tenía gana, que iso é categoría, claro, despois ali tamén vai un sitio para contar, hai un sitio ali en Lobios que ten prestigio no non é caro, pero claro, se vas a traballar e vas a andar dúas horas e pico de coche para chegar ao sitio, entonces eu me gusta aproveitar o día, paro, colla empanada, paro en Carter sitio, verdad? Claro, eh, claro, eh, claro. eh, eh, eh, eh, eh me vou una sábado lá por a Cela, que tamén é un sitio que un día temos que falar. Sí, sí, sí. A Cela, un sitio encantador, ¿no? Un sitio con arquitectura Po eh, popular, claro, claro que sí. Pois pues eso, eh, comer aí se coge. Eh, eh, tanto no, no pueblo, eu agora non me acordo, non, venido moi de Italia, un sitio que é famoso é favor, É preguntar, e vai dicir, ah, neste sitio eh, hai, se come bien. Uh -huh. ou que non, xa que dixo, conto xa anécdota esta do panadeiro de aí, que esta é unha publicidade que non lle fai nada, porque <laughs> ali, eh, sí. debe panadeiro, xa que tamén estamos en extinción de panadeiros. Tamén, eh, tamén, tamén. E creo que ali sobra de, sobra de clientes o, oh, o, oh, eh, esperemos que dure, porque Estou vendo que moitos sitios cando a panadería a terra pasa como a taberna, pasa como eh, moitos sitios se acaba cerrando a, a panadería, acaba cerrando e eh, vai quedando despoblado todo. Pero bueno, Aí se... ainda ten vida para unha temporada. Ou seja, que disfrutar da gastronomía con unha empanada de cualquier tipo. a verdade é que naquela sí, zona é eh, extraordinaria. Na, na carretera que vai a Portela de Home. De Lóvis a Portela de Homem. Eu teño clientes de onde queda a panadería. Sí. Exacto. Bueno, dicir porque vai outra, claro. Sí, vale. sí, sí, sí, sí, sí. Eh, pois... Bueno, depois salí de camiño, se volves pa Ourense. Eh, eh, o campamento porque non os claro, dali de Bande, ah, sí, sí. o campamento das Guascacensis sí, sí, a, a capilla a, a capilla visigótica de Bande, a visigótica, sí. claro que sí, sí, sí eso é algo bueno, espectacular, arquitectura espectacular. Sí, sí. Eu sempre digo, digo, non son vida profesional, pero moitas digo, aquí foi o primer sitio donde os godos viñeron da lá do centro de Europa, chegaron a Galicia, dividirna, fixeron infraestructura de como dividir o de territorio. Claro, eh, claro. Eh, eh ademais, ali hai unha señora que a capela está cerrada, pero é unha señora, o non recomendo non ir ahora que coincida coa hora de comer, porque é un ama de casa. Claro, claro, claro. Eh, entón, está facendo cocido, visto, e tal, e vas a unha da tarde, eh, a muller vai abrir, pero... Incomodas, ver, claro, claro, é un momento de incomodas, sí, sí. Eh, entonces, que si agora se abre un museo normal, bo, a media mañá, boa tarde, chamas a soñar que ten o número, vivo volado do baixo, e, e eh, ademais, como aquelo sempre o teño impecablemente limpo, e eh, curioso, e a señora, eh, eh, bueno, eu teñen ali un cistinho para o mantenimento do alendado, limpieza e tal, eu sempre deixo o dos nativo, porque esta xente fai eh, claro. voluntariamente e se ti podes axudar a que a que cada semana se ponga un centro de flores ali un o tanto pois pues, Pois fantástico, non? Como debe ser. La, lógico. Bueno, pois a, a, a Santa Comba de Bande paga pena tamén visitala, lógicamente. Bueno. É, eh, eh, eh hai que ir a vela, hai que ir a vela. Vale agradecerche moitísimo a túa colaboración de hoxe que, que teñes unha feliz semana que pases unha semana agradable eh, e o mellor a semana que ven hasta te chamo e che, eh, tomamos un cafetiño xuntos non me dixo que vas estar pola Galicia vou, vou mirar a, vou mirar a ver se si, si, si me dan permiso para entrar aí bueno, pois pues, eh, seas benvido venga. e se hai que convencer a alguén <laughs> eh, se fala hasta co presidente, se faz falta para que se den e, e, e, e ire, alá, falamos despois, dira, festa do viño, eh? Vamos a ver, veña, unha aperta grande, veña, Xan. boa tarde. Boa tarde. Hasta logo. Despedimos a Xoan que o noso técnico ten preparada música para facelo. Su cálido alumea, non se colga na parede Su cálido alumea, non se colga na parede E o amor que non é firme non se fai máis caso dele Ai la la la la la la Ai la la la esa noite que marchou pola mañá e ai la la